was har gått ner Tar Karl-Erik sitt klaver Spelar upp med ett till en fin nätt, Flink och lätt gammal grannfolket Ingen jänta kan stå still Alla pojkar dansar vill Det blir fiskat tag på glada lag Dans i det ljusan dag Adeli, adelej, faderi, faderej Den glasen och käpparna För sin tös i snäpparna Och kysserna på läpparna Adeli, adelej, faderi, faderej Herre över gröna ängarna Över blomstersängarna Folk kan gå fram, tjo hej han från Södervik Han så luktade kosmetik Kosse all sin dag såna steg han tar Girar par men går alltid klar Och så Sjöblom han som natt Tre år i Amerikat Far iväg sin kos med skärgårdsros Rödling som krösa mos Adeli, Adeli, faderi, faderi Den glada städa skepparna Tar sin tös i stepparna Och kyssarna på läpparna Adeli, Adeli, faderi, faderi Här över gröna ängarna Över blomstersängarna Polkan kom fram, tjo hej Söderman Ja, det var värst vad han går ram Så han flänger flår fast han fyllt i vår 70 år, ja så den är svår Och så långt han har stött Han är med och tar ett skutt Han är halt och sned, men vad gör väl det? Nog kan han hoppa med Adeli, Adeli, Faderi, faderej Den gladaste jävla skepparna För sig dösen läpparna Och kysterna på läpparna Adeli, Adeli, Faderi, faderej Herre, över gröna ängarna Över blomstersängarna Folk, Polkan går fram, tjohej min hjärtevän Ska vi ta en sväng igen Och jag föra dig hela livet säg Tjosan hej vad jag älskar dig Jag ska köpa dig en ring Med diamanter runt omkring Och en herrskapshatt med blomradatt Hej min lilla skatt Adeli, adeli, faderi, faderej, Den gladaste städa skepparna För sig död i täpparna Och kysserna på läpparna Adeli, adeli, faderi, faderej, herre över gröna ängarna Över blomstersängarna Folk kan gå fram, tjo hej